In die zevende jaar het Jojada besluit om op te treden. Hij het een paar bevelhebbers oor honderd in sy vertrouwen geneem, Asaria sien van Jerogam, Ismael sien van Jochanan, Asaria sien van Obed, Maaseo sien van Adodje, en Elisafat sien van Sikri. Hulle het in Jeda rondgegaan en die leviete uit al die steden van Jeda bij mekaar gemaakt, en ook die familiehoofde van Israël. Almal is na Jerusalem toe, en daar het die hele gemeente in die tempel een verbond met koning Joas gesluit. Joiada het vir hulle gesê, die sien van koning Ahasia moet koning word volgens die belofte van die Heere oor die nageslag van David. Dit is jelle opdrachte, het derde van jelle, van die wat op die Sabbat dienst doen als priesters en leviete, moet drempelwachte wees, het derde moet bij die paleis wees, en die ander derde bij die fundamentboord. Al die andere mensen moeten in die voorhof van die huis van die Heere wees. Niemand mag in die huis van die Heere ingaan nie behalwe die priesters en die leviete wat daar dienst doen. Hulle kan ingaan, want hulle is daartoe gewaai. Al die andere mensen moeten hulle aan die bepalings van die Heere hou. Die leviete moet om die koning wees, elkeen met zijn wapen in zijn hand. Enig iemand anders wat in die tempel wil ingaan, moet doodgemaak word. Bly by die koning, oor al waar hy gaan. Die leviete en die hele Jeda het alles gedoen wat die priester Jojada beveel het. Elkeen het sy manne geneem, die wat op die Sabbat dienst moest doen zowel als die wat klaar was met hulle dienst, want die priester Jojada het nie die priesterafdelingslaat verdaag nie. Daarna het Jojada die spiese en die grootskilde en die klein ronde skilde wat nog aan koning David behoort het en in die tempel van God was, al die bevelhebbers oor honderd uitgedeel. Hij het al die mannen, elkeen met sy spies in die hand, om die koning laat staan, nabij die altaar in die tempel, van die syde kant tot bij die noorde kant van die tempel. Toe bring hulle die sien van die koning voor en toe en kroon om en oorhandig aan om die koninklijke volmag. So het hulle om koning gemaakt. Jojada en sy seens het om gesalf en geroep, lang lewe die koning. Atalia het gehoor hoe die mense hardloop en die koning wildig, en het ook na die huis van die Heere toegegaan waar hulle was. Daar sien sy toe die koning staan op sy plek bij die ingang, en die volksleiers en die trompetblassers bij hom, en al die burgers van die land wat juig en trompette blaas, en die zangers met hulle muziekinstrumenten wat die jubelsang lei. Toe skeer Atalia haar kleren en skreeu, Verraad, verraad, die priester Rojada stuur toe die bevelhebbers oor honderd wat in beheer van die manskappe was, en sê vir hulle, breng haar uit die tempel uit. Elkeen wat achter haar aangaan, moet doodgemaak word. Zij mag niet in die huis van die Heere sterf nie. Hulle het haar gegryp en haar na die perlepoort by die paleis gevat en haar daar doodgemaak. Jojada het die volk en die koning een verbond gemaakt dat hulle een volk zal wees wat die Heere dien. Daarna het die hele volk naar die Baals tempel toegegaan en dit verwoes. Hulle het die altare en die beelde stikkend geslaan en vir Matan, die baalspriester, by die altare doodgeslaan. Jojada het die toesig oor die huis van die Heere weer toe vertrouw aan die priesters en die leviete wat dier David daarvoor aangewys is. Hulle moest die brandoffers vir die Heere bring soos dit voorgeskryf is in die wet van Mooses, met gejuig en met sang soos David dit gereel het. Hij het ook wachten bij de poorten van die huis van die Heere geblaas, zodat niemand kon inkom wat op die een of ander wijze online was nie. Daarna het Jojada die bevelhebbers oor honderd, die hooggeplaastes, die hoge regeringsambtenare en al die burgers van die land met hom saamgeneem en die koning uit die huis van die Heere gebring. Hulle het dier die boonste poort na die paleis toegegaan, en daar het hulle die koning sy plek op die troon laten nemen. Al die burgers van die land was blij. Die stad was rustig, Atalia was dood.